Prin trei domn și prinț ai țării, chipul tău e luminat. De o iubire fără margini de Hristos cel înviat, blând și smerit al neamului martir, fericite Vladimir ai fost ales de Dumnezeu, martor al credinței.